بسم الله الرحمن الرحيم شماري 118 هجدهم تغير الأحكام بتغيير الزمان بتغيير الأزمان تغییر الأحكام بتغيير الازمان يتغير الأحكام الاحکام الزمان بتغیر الازمان خب تغير الأحكام بتغير الأزمان الأحكام المبنية على العرف تتغير إذا تغيرت العادة وهذا هو المقصود من قول الفقهاء لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أحكامك مبنية مبنی بر عرف تغییر میکنند زمانی که عرف و عادت تغییر کرد و همین مسئله هست مقصود قول فقها که میگن لا تغییر الاحکام به تغییر الازمان انکار نمیشه تغییر احکام با تغییر زبان روزگار خب این قاعده فقه فقها که میگه لا تغییر الاحکام به تغییر الازمان این سخن فقها همون چیزو میگه که احکامی که مبنی بر عرف هستند زمانی که عرف تغییر کرد تغییر میکنند و فی هذا یقول القرافی در این رابطه امام بزرگوار قرافی میگه که فلو تغیرت العادة فی النقد و سکه إلى سکه أخرى لحمل الثمن في البيع على السكة التي تجددت العادة بها دور با قبلها با قبلها بگه اگر عادت در رابطه با نقد و در رابطه با سکه تغییر کرد به سکه دیگر در معامله سمن و قیمت بر اساس همون سکه جدید هست که تغییر کرده عرف نه اون قبلیش وكذلك اذا كان الشيء عيبا في الثياب فی عادة رددنا به المبيئة فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به مثال دیگه بیاره میگه همچنین زمان که یک چیزی در لباس در یک عرفی عیب شمرده میشد و اون کالا رو به خاطر اون عیب برمیگردونیم چون در فقه هست دیگه که کالا اگر عیبی داشته بازگردونده میشه دیگه اگر یه چیزی در یک عرف و عادتی عیب بود و در لباس بود اون لباس اون مبی بازگردونده میشه ولی اگر اومد و عادت تغییر کرد و اون چیزی که قبلا عیب بود مکروه بود محبوب گشت چیز پسندیده ای گشت و موجب این شد که اصلا قیمتش بیشتر باشه حتی لم ترد به مبی به خاطر اون چیز دیگه بازگردون نمیشه چرا؟ چون دیگه اون چیز الان عیب نیست خب میبینی مثلا در یک زمانی رنگ کردن ماشین عیبه اگر ماشین رو طرف خرید خبرش نکرد بازگردونده میشه ولی اومد عرف تغییر کرد که رنگ زدن جدید سبب بالا رفتن قیمت شد بیشتر مورد پسند جامعه شد آیا باز هم در اون عرف جدید این به رنگ جدیدش بازگردونده میشه بگه نه وبهذا القانون تعتبر جميع الاحکام المترتبه على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بین العلماء میگه با این قانون یا این قانون اعتبار داره در تمام اون احکاماتی که مبنایشون بر عرف هست مترتب بر عرف هستند و این تحقیقی است که اجماع داره برش بین علما مجمع علیه هست بین علما برش إجماع حصل وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد العرف فاعتبره ومهما سقط فأسقطه و بر اساس این قانون فتاوا در طول روزگار مراعات میشه این چیزا مراعات میشه و پس هرگاه که عرف جدید شد تغییر کرد اعتبارش بده و هرگاه که عرف ساقط شد ساقطش کن بله یعنی حکم تو مبنی بر همون عرف بکن على هذا الاساس اختلفت الاحکامو بر این اساس اصلا احکام با هم مختلف شدن بر ذلك ما ذهب الیه ابو حنيفة من الاكتفاء بالعدالة الظاهره فلم يشترط تزكية الشهود فيما عدا الحدود والقصاص لغلبة الصلاح على الناس مثالی رو میاره که میگه حکم بر اساس عرف تغییر کرده از جمله نظریه‌ای که ما ابو حنیفه رحمت الله علیه داشتند در رابطه با اکتفا کردن به عدالت ظاهری و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تزکیه شهود رو تزکیه شاهدان رو شرط ندانسته است که باید شهود تزکیه بشند به همون عدالت ظاهری اکتفا کرده جز البته در یا در بغیر از حدود و قصاص چرا؟ بخاطر خاطر لغلبت صلاح الناس به خاطر اینکه روزگاری بوده که صلاح بیشتر بوده مردمش درست کارتر و مطمئن تر بودن ولكن في زمان أبي يوسف ومحمد ومحمد كثر الكذب فصار في الأخذ بظاهر العدالة مفسدة وضياع الحقوق فقال بلزوم تزكية الشهود اما در زمان ابو يوسف و محمد که شاگردان امام ابو نفر رحمت الله علیه هستند چون دروغ زیاد شده بود و اگر اکتفا میشد به ظاهر عدالت درش مفسده بود حقوق ضایع شدن این دو امام بزرگوار گفتن که باید شهود تزکیه بشن یعنی به ظاهر عدالت که اسلام باشه و عدم فسق ظاهری اکتفا نمیشه افرادی که طولانی با اینا بودند به تسکیه شروع بکنند و طور که دیگه میگن در مورد ادالت ظاهری ادالت ظاهری میگن با یک لحظه تشخیص داده میشه اسلام است رو این مسائل اما ادالت باطن با طولانی زندگی کردن با اون طرف تشخیص داده میشه خب وقال الفقهاء ولا هذا الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إنه اختلاف أسر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان فقهاء در رابطه این اختلافی امام ابو حنيفة ودو و دو صاحبش دو شاگردش میگوید بر مختلف بودن أسر و زمانه هست نه خاطر مختلف بودن دليل و برهانشون خیلی قشنگه بله اینجا یک چیزی میطلبه و اون حداقل در اون مسائلی که فقهای بزرگوار بر اساس عرف فتوا دادن و الان دیگه عرف تغییر کرده باید دیگه تعصبی خرج داده نشه چون تعصب در بین بعضی از پیروان فقها خیلی شدید هست تا جایی که بعضی اصلا نمینگرن دلیلش چه بوده نبوده نص بوده مسئله عرفی بوده نبوده و مثله ایضا خب بحث خودمون و مثالش همچنین اخذ العجرتی على تعلیم القرآن على ما افتى به متأخرو الفقهاء لأن العادة قد تبدلت إذ كان الأمر في السابق تخصيص العطاء لهؤلاء المؤلمين من بيت المال فلما انقطع أفتى المتأخرون بجواز بجواز أخذ الأجرة لئلا يهجر يهجر القرآن ويندرس مثال دیگه گرفتن مزد بر تعلیم قرآن بر یاد دادن قرآن طبق فتوایی که فقاه متأخرون رو دادند زیرا عادت و عرف عوض شده در سابق یک بخشش و عطایی رو برای معلمین از بیت المال تخصیص میدادند. وقتی که از بیت المال قطع شد عرف و عادت عوض شد سیستم دنیا عوض شد متأخرون فتوا دادند که جایز هست دیگه گرفتن مزد چرا تا قرآن ترک نشه خب موقعی که شخص بیاد خودش با قرآن مشغول کنه از خرج زندگی میمونه اگر کسی به چیزی نده و اگر هم درس نده قرآن ترک میشه لذا اومدن فتوا دادند که مزد گرفتن موردی ندارد نکات خیلی قشنگی در اصول هست یعنی اگر اینها در نظر گرفته بشه ادله یازدهگانه ای که هست حالا گرچه اختلافی هست یه نقطه دیگه ایم که در ابتدای اسلام موقعی که نیاز شد به اصولایی در این سطح در قرن 21 با تغییر کردن دنیا می طلبت که اصول اصلا بیشتر شوند ادله گسترده تر شود مبناشون بر مبنای تأثیر باشه ولی متاسفانه همین اصولی رو که افقهای قدیم هم آوردن خیلی ها رو میبینی که با دیدگاه دیگه ای نگاه میکنند بعضی از اون دوستانی که ظاهری ترند و بکسریم و هذا تغییر یا و هذا تغییر في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف كما قلنا فلا يتناول الأحكام القطعية التي جاءت بها الشريعة كما أن هذا التغير لا يعد نسخا للشريعة لأن الحكم باق وإنما لم تتوافر له شروط التطبيق فطبق غيره بگید تغيير در أحكام يعني إن إيه تغيير در أحكام فقط شامل اون احکامی میشه که مبنی بر عرف بودند بر اساس عرف بنا نهاده شدند پس احکام قطعی رو که در شریعت اومدن شامل نمیشه بله حکمی که نس اون اومده اون رو تایید کرده دیگه شاملش نمیشه و همچنین این تغییر نسخ شریعت نیست شریعت رو نسخ نمیکنه زیرا حکم باقیه ولی شروط تطبیق این حکم از اونجا که تغییر کرده خب حکم اومده جای دیگه تطبیق داده شده بله بسیار جالب